անձրևը ծանծացել է բերից վերջին դեղին տերևը մահանում էր մայքերին վերջին կաթիլ արցունքը գլորվող քո այտերից Վերջին գնացքն արդեն գնաց կայերանն ամտեր մնաց ու ուշացած ու հեվորները հետ կտ կգնան, տոմսը գնաց, հետ կգնան, փոշմանած, որ գնաց, կգնաց, մեկն էլ ընդհանրապես չեկավ տանը քնած մնաց, վերջին տաքսին չկանգնեց, կարմիրը շուտ էր հանգել, վերջին խանութը փակվեց, որ վաճառում էր զանգեր, վերջին վագոնը մետրոյի ասեց, զգուշացեք, դռները փակվեցին, երևի էլ չբացվեն, վերջին բաժակ ջուրը մեկը թափեց հատակին, մեկն էլ վերջին անգամ փորձելու էր կատակին, վերջին էջին հասավ գրողը, փակեց գիրքը մեզ, մեկն էլ վերջին փողով գնաց ու գիրքը գնեց, վերջին խնդրանքը կմերժ կշրջվի ինչ որ մեկի կողմից, վերջին սառույցը կշրջվի քամուց սաստի կողմից, վարվեց վերջին լուցկու հատիկը շունչ տալով լամբին, վերջին կաթիլ անձրևը ցած սլացավ ամպից, վերջին կաթիլ անձրևը ցանցացել էր ամպերից, վերջին դեղի տերևը մահանում էր մայթերին, վերջին կաթիլ արցունքը գլորվող քո այտերից, գտավ գետնին ուրիշ կաթիլի չած այտեղից, վերջին կաթիլ անձրևը ցանցացել էր ամպերից, վերջին դեղի տերևը մահանում էր մայթերին, վերջին կաթիլ արցունքը գլորվող քո այտերից, գտավ գետնին ուրիշ կաթի լիճած այդտեղից Վերջին համերգը կայացավ վերջին երկչի Իսկ նա գորում էր, որ սա վերջին երկը չի Վերջից բողոք վերջին անգամ ընչեց հերթի միջից Մեկն է փորձեց վերջին անգամ հետի օտիզի չի Քո տեղը վճարված հանգիստ, հանգիստի չի Քո տունն էլ վաճարված, էլ մինտ վիճի դու ես ինձ լավ լսի համակարգչի միջից գուցե դու ես լսում հիմա վերջինը ինձ հրշեջը ասեց վերջ երբ կրակը հանգցրեց մեկն էլ որպես հրաժեշտ երեսմանին վարդեց աղջիկը իր նամակը կարճ գրեց ու կետ դրեց տղան չհասկացավ իմաստը ու նույնն արեց մեկը ասաց ես վերջն եմ ու թռավ երրորդ հարկից միտեղ էլ վեճ կա թե ով որտեղ պիտի պարկի ես էլ վերջին լուցկով շունչ տվի խոնավ փայտին վերջին կաթիլ արցունքն էլ ցած ընկավ ամբի այդից վերջին կաթիլ անձրևը ծանծացել էր ամպերից Վերջին դեղի տերևը մահանում էր մայքերին Վերջին կաթիլ արցունքը գլորվող քո այտերից Կտավ գետնին ուրիշ կաթիլ իջած այդտեղից Վերջին կաթիլ անձրևը ծանծացել էր ամպերից Վերջին դեղի տերևը մահանում էր մայքերին Վերջին կաթիլ արցունքը գլորվող քո այտերից Կտավ գետնին ուրիշ կաթիլ իջած այդտեղից Վերջին դեղին տերևը մահանում էր մայթերին, վերջին կաթիլ արցունքը գլորվող քո այտերից, գտավ գետնին ուրիշ կաթիլ իջած այլ տեղից, վերջին կաթիլ անձրևը ձանձացել էր ամպերից, վերջին դեղին տերևը մահանում էր մայթերին, վերջին կաթիլ արցունքը գլորվող քո այտերից, գտավ գտավ ուրիշ կաթիլ իջած այլ տեղից, վերջին կաթիլ անձրևը ձանձացել էր ամպերից, վերջին դեղին տերևը մահանում էր մայթերին, վերջին կաթիլ արցունքը գլորվող քո այտերից, գտավ գետնին ուրիշ կաթիլ իջած այնտեղից Վերջին կաթիլան ձևը ծանցացել էր ամպերից Վերջին դեղի տերևը մահանում էր մայթերին Վերջին կաթիլ արցունքը գլորվող քո այտերից Կտավ գետնին ուրիշ կաթիլ իջած այնտեղից